Chunka pichayoh kah capítulo. Runataja imam huchalichishan manta. Jerusalén manta hamuspankum Dios paleinin yachichikunawan, pareció kuna Jesús man asuikuspa taporjaku. Imanas hatak disipuluikikunaja, ñaupa abuelonchikunapa costumbrentaja mana kasunkucho, mikunankupaqmi makinkuta mana mayllakunkuchu, nispa. Chaime Jesús ñataq nerja. Hamkunapas, imanasqataq mana kasunkichikchu Diospa kamachikuyninta, ñawpaq costumbrikunalla ruranaykichikrayku, Dios minerja, Taitama mamaykita respitay, pipas Taita mamanta ñakaja wañunjam, nispa. Aswanja hamkunam ninkichi. Huk Taita tayta ningmangmi. Taytay, mamai, manam yanapay yanapaykimanchu. Hamkunaman hunaytam Dios manhuykuni, nispa. Pipas chayna neha, manañam taita mamanta yanapangñachu. Chaynata yachachispam, Diospa kamachikuyninta yanhachankichik, costumbrikichikunallata ruraspaykichik. Iskay uyakuna. Dios manta ullakoq Isaías hamkunamanta kainata qillqarqa. y yupaychawan na runakunaha. Ñuqamanta karupim kachkan kupas Paykunaqa adorawankupas yanqapaqmi, kupas runapa kunata Runakunata mi Jesús nerja. Uyariwaspayki kunata entiendichi, Manam imapas mikushancho Runataha huchalichi. Runataha huchalichi. PIENSAS manallinta piensasparimashqanmi. Chaymi disipulunkuna Jesusman asuykuspanerqaku. Yachankichum kuna piña kurushanta, Nispa. CHAIMI payñataq nerqa. TAITAIPA taitaipa, PLANTAJA plantaja plantajas pelas kanja. ASURIKUICHIK paykunamanta. Paikunaja kachkan hinas papas ñawsamasin pusachkunam. Ñausapura pusanakuspaja... iskayninkum uchkuman wichiykunqaku. Chaymi Pedroñataq nerja, kuchairik chanachi rimasqaykita, nispa. Chaymi Jesús nerja. Hamkunapas manachum entendinkichik, manachu entendinkichik runapa mikoshanja wiksaman yaykuspa chaymanta lluqsisqanta, mana rimaimi rimaymi ichaqa sunqumanta uchalichin runata. Sunqunmanta lluqsiptinmi runaqa uchalikun, tukuy mana kunata piensaspa, wañuchispa, hukwan pierdikuspa, uchapakuspa, suakuspa, runamasinta tumpaspa, inaspa kamispa. Makita mana mayllakuspa mikuyqa, manan pitapas huchalichinchu. Tiro llaqtayo warmipa wawanta, allin manta. Chaimanta Jesús pasacuspanmi, tiro hinaspa sidon lauman rerja. mi chaipi, achach cananea warmi hamurja Jesús man jayay cachacustin. David pamiraining manta hatun kamachiko, cuya payari cuyaway. tan demonio yumpaitan yakarichichkan. Nispa. Jesús ñatagmi mana imatapas nerhachu. chaime kuna Jesús man asuykuspa Qipanchiktam wakwarmi hamuchkan TAYAR Mañakusqantaya Y PASAKUNAMPA... nispa. CHAIME Jesús nerja. Taitai KACHAMUAN... Israel kasta chinkasqa LLAMANMI... nispa. Warmiñataqmi asuykuspan, Tai TAITAI YANAPAI yanapaykullaway, nispa. Jesús nyatagmi NERJA... Mana malincho. warmakunamanta tantanta qichuruspa aljukunaman wischuykuyqa, nispa. Hinaptinmi chay warmiñataq nirqa, ari chaynam taytay, ichajariki allqukunapas dueñumpa misanmanta wichiqtaqa mikunmi, nispa. Chayme Jesús nerja, mamay, hamham mayna iñiniyuqmi kasqanki, munasqaykiman hinaya rurasqa kachun, nispa. chay punilla... wawan Alin yarurja. Achkallaña kunata... Jesús Chay Chaymanta Jesús mi, Galilea patanta pasarja. Urhuman siqaruspanmi kurja. tiyaykurja. Paiman ...pusamurjaku hamukunan pusamurhaku istukunata, brazo kunata... brasuyuqkunata, kunata... mana kunata chaynataq wakin kuna Jesusman kun sanuyachirqa chaymi runakuna admira mana brazo rimaptin mana baliq kuna sanuyaptin wistukuna puriptin hinaspanya usakuna hawarikuptin chayraykum Israel Dios ninta alabarjaku. tawa waranjapaq mikuy manta. Disipulong kunata hayaspanme Jesus nerja. Kairuna kunamantam llakipayarikuni. Ñam kimsa punchawña ñuqawan kachkanku. Mana mikunankupaqa imapas kanchu. Mana mikusqataqa, manam wasinkumanja kutichimanchu. Yanjam ñampi desmayarunmanku. Nispa. Chaymi disipulunkunañataq nerja. Kay achka runaman mikunanchikpaq haypaqtaqa, maypitaq tarichuan tantata, wasipas mana kachkaptinqa, hinaptinmi Jesús paikunata tapurqa. Haykataq tantaykichi kachkan, nispa. Chaymi paikuna ñataq nirqaku. Hanchisliam aschallwa kankasqapiwan, nispa. Chaymi Jesus kamachirqa llapa runakunata pampapi tiyaykunankupaq. Hanchis nintin tantatawan, kankasqa hapi hapiykuspam, Dios man graciasta jorja. si parteruspan, kunaman jorja, con runakunaman aypurja. Llapallankun Cucama, saksananku kama, mi tapas huñururjako, hanchis canasta juntataraj. kunam karja tawa waranja harikuna manam warmikunatawan wawakunataja Rona Runakunata Jesús mi pasarja magadan lauman.